ƙaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya kafin wannan mun tsaya ne inda cikin sauri Maryam ta nufi fatan Samira Halima da Ummi ma suka biyo ta a baya Maryam na zuwa ta fada kan kafet a tsakiyar falon Samiran wani irin kuka wanda gaba ɗaya sai da ta kusa ba wasu Halima tsoro tsakaninta da Allah take kukan nan tamkar ranta sai fita ta fi minti goma sha biyar tana wannan kukan ne da Samira suka koma can gidan suka bar Halima da Maryam ɗin. ita dai Halima ta tsaya kawai tana kallon ikon Allah dan kuwa ta san wannan kukan da Maryam take ba wai na mutuwar bane kawai sai da ta taga gidan kanta sannan ta shiru har wajen karfe 8 na dare Samin ya zo ya daukar su dan tun da yadda rabi aka kai ta suna komawa gida suna shirin kwanciya Halima na zauna a bakin gado Maryam kuma na kwance Halima ta kalle ta ta ga yadda idan ta yi wani kozai kozai da shi ta kasa daurewa ta ce amma dai Maryam ɗasin nan ba wai mutuwan nan ba ce ta saki wannan kukan haka ba ko ita ma Maryam ɗin juyowa ta da kallon ta kan Halima ta ɗan gyara kwanciyarta ta ce wallahi Halima sai da nayi kukan nan sannan naji na samu sukuni a zuciyata sai da ne kukan nan sannan naji abin da yazo ya tsaya min a makogoro ya fada tun lokacin da aka fara magana auren nan nake neman hawaye ya zubo min ko kaɗan ne amma hakan bai samu ba sai yau Halima sai murmushi sannan ta ce ko da na shi abin ya bani mamaki domin kukan yayi yawa na san akwai sanayya da shakuwa a tsakaninmu da furera a gaban su muka tashi to amma yadda naga kina kukan nan zuciyata ta bani da biyu ya kamata ki kawwaka wa zuciyarki Maryam wannan kishin yayi yawa shi ita ma ta yi sannan ta ce mata ai na faɗa miki na huce yanzu saboda kukan nan ba ƙaramin rahama bane a wajena sun jima suna tattaunawa sannan Halima ta mata sallama ta koma ɗakin mijinta ta bar Maryam a ɗakinta tana duyi akan gado ta san yanzu Haji yana can yana ta neman ta a waya tun yamma ta kashe wayar kuma ba za ta kunna ba sai gobe goban ma sai da daddare insha Allah kafin nan ta san an yi ɗaurin auren ita ma kuma ta huce a lokacin ce gari ma da wuri suka je fage wajen zaman makocin furera Saminu ne ya kai ta sannan ya wuce kasuwa a can sami alwahar ta so sai da suka fara shiga gidan su dan su gaisa Maryam ta sami Bello a kofar ta da wanda yanzu su Bello ne a wajen da sunuhu. har yake ce mata su ma sun yi niyyar zuwa daurin auren yau amma rasuwar nan ce ta hana su zuwa Maryam ta ce babu komai ai mutuwa ta wuce nan a gidan rasuwar mamaryar ta bawa Bello ya sayo kayan abinci da yawa tace a bayar a dafa sadaka ranar mawuni ce kwanta a kofar Salira. Allah kaɗai ya san abin da ke cikin ranta addu'a ce kawai a bakinta to in ta yi addu'an nema take ɗan jin daɗi a cikin zuciyarta na san ta ji muryar Habib to amma ba za ta iya kunna wayar ta ba dan ba ta son ta dame shi ko ta daga masa hankali yana cikin jama'a bayan sallar la'asar aka turo daga gida wai ta zo ta yi baki Hassana mamaki waye ya san mata zo garin balle har a zo mata tana ta saƙe-saƙe a nan dai ta ce wasu Halima da Yalwa tana fuba ta fito daga cikin gidan wajen duk mutanen da suke cike sannan ta shiga cikin gidan nasu tana sanye da atamfa koriya mai korayen ganye ta saka katin hijabi fari Da ma take tafiya saboda nauyin da cikin ta yi mata a hankali ta shiga kofar su abun mamaki bata ga kowa ba sai ɗakin Bello a buɗe ta dan shi tana faɗin a ranta to ko suna kofar adda ko ummi har za ta juya sai ta fasa ta karasa kofar ɗakin tana faɗin dalla kana ciki ne akan idan yana nan za ta tambaye shi ina bakin nata ta ɗaga labule a hankali sai ta ganshi yana tsaye a tsakiyar ɗakin yana kallon wata kalanda da aka lankaya a cikin bango tunda take bata taɓa ganin shi da babban riga ba sai yau gaban ya ya bugun faduwa ganin Habib cikin mamaki ta buɗe baki ta marasa ne za ta ce masa shi kuma murmushi yake sannan ya matso ya kamo hannunta ya zauna ya zaunar da ita a ɗakin kujerar sannan shi kuma ya tsugunna a gabanta ya kura mata ido ta da kunya da mamaki sun kewaye ta shi yana cewa haba mai Maryam ne nayi na zafi haka da za a kashe min waya tun jiya ga cikin hana ni sa sani a damuwa ina ta zaton ko ba lafiya ba ina dole in taso tun da ban jin wasan ki ba ko ku aikin ga babu zaman lafiya ita kam kunya ta hana ta cewa komai sai faman murmushi take yace anyway sai ki biya malamin ki aikin shi ya ci kamla sai ta ni karfi da yaci Maryam ta tsaro ido tana faɗin a garin yaya dan miƙe tsaye yana sa ga ɗaki sallan yace tun ranar da kika taho ake tsiya da ita wai ita ba za ta aure ni ba dan kawunta take so dan uwan mamanta Baba ta ji haushi sosai yace aure babu fashi. Me yasa tun farko bata faɗa ba sai yanzu da auren bai ta kwanaki ba. Sannan za ta fito da maganar banza? Ya ta jiya shege na uwarsa ne don haka akan wannan sai dai ta bar mishi gida. Babanmu ya ce ba za a yi haka ba a dai ba abin a hankali. Mama kan in sa baki ma kin san yarinya nan har ikirari ta wai idan aka daura mata aure da ni ba za ta zauna ba guduwa za ta yi kin ga irin kukan da ta dinga yi ranar da muka je gidansu shekaran jiya ni da baba da aka kira ta kin ga irin kukan da ta dinga yi abin sai ya ba shi mamaki ni kam tsayawa kawai ne ina kallon ikon Allah baban ce ya daka mata tsawa ya ce gara ma ta shiru duk abin da za ta sai dai ta amma aure babu fashi tana kuka ta ce wai ai ni na ci amanar ta bayan an gama maganar mu nai an yi komai sai kawai ta ji labarin zan yi aure babanta yace ta shiru ta kwantar da hankalinta in dai akan maganar Habib ne ya janye ta auri Isma'il ɗin. babanta yace son bai yarda ba da ƙyar ce har jiya da daddare ana bugawa da shi sai da baban mu har harshen dutsen ma ka tsina ya ɗauko yayyansa da ƙyar suka sa shi ya haƙura akan za a aurar da ita ga Isma'il amma babu ruwan shi da mamlar da mamanta ke an sha rikici kala kala ni inda sun san abin da yake ta ma da ba su wahalar da kansu ba ni da ma auren nan alƙawari ne kawai tun da na ɗauka ba ni da damar karyawa amma zuciyar Hajib da gangar jikinsa tana wajen Naira dasu ya matso yana dariya yace kuka ya ƙare don kuwa Allah ya baki Hajib a shi sai yadda kika da shi Maryam wani irin daɗi ta yana ratsa sufiyarta. ta dinga jin tamkar ba ta da matsalar komai a duniyar nan ta gagara cewa komai ganin ba ta da niyyar magana ne yasa yake ina gagara da koma nima in ta kuka in ce sai an bani ramlat tunda ina ga Maryam mun din ma kamar tana son auren nan gaba ta ta fara kamar za ta kuka tana faɗin kaga bana so ni fa ban ce haka ba dariya ya kama yi ya ɗago ta yana leƙen ta gaba ɗaya suka sake dariya ya langwabar da kai yana cewa kin hana ni sakat Maryam yau ina da aiki a ofis amma na gagara dole na biyo ki saboda na ga kishi ya hana a saurari ko da waya ta ne sai dariya ita ma sannan ta ce ni ma daurewa kawai nake ko da baka so ba dama yau ina da niyyar komai dare sai na kira ka na ji muryarka ya kalli cikinta yana cewa ka ga mamanka ta hana in ji lafiyarka kwana biyu ko duk sa ɗaga min hankali to baby na ina fatan kai ma kana lafiya ita dai Maryam kallon shi kawai take tana dariya cikin gidan kurare ta jashi ya musu ta'aziyya ya ba su sadakar kuɗi masu yawa suna ta godiya mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau